ikiganiro ni inkingira aho turiko turabira hamwe umuti urama ufashe wotuma ikibazo cy’abana bo mw'ibarabara gitorerwa umuti burundu hewe washitse aha ni kw'isanganiro ikibazo ndakibaze mwebwe mwese harakozwe byinshi kugira ikibazo cy'abana bo mwibarabara gitoregwe umuti ariko abo bana baguma bibonekeza mu bisagara bitandukanye by'igihugu mwibaza ko byankiye hehe duhere kuri mwebwe wa fenadeve yego mbere murakoze cyane kumbaza icyo kibazo mu by'ukuri eh, muhiravye neza urabona ko ari icabuze kuko ubundi ibyageze neza byose ukabona mu barabara ni ukuvuga haba hari rero ninaco gituma ndetse ifatiye nuko leta y'urundi ifatiye eh, kuri cyo nyine kuri ako kari nico gituma hashizeho iyi sati nabwiye ni kuko ni shashe ni sati vyagiyeho Eh, n'imari ihenze mu mwaka uheze umwaka w'ibihumbi mirongo ibiri na kabiri n'imari ihenze bana bara bagenda bagakwacira iminsi mikeya hamwe kubyo kugira ngo abana bagwe mu miryango mu kibano duhere duhishije burya dufatiye ku mugambi cyo kwita politike y'igihugu yo kwita kabana dufise igihugu cacu no mutugendera ko wiravye eh, ngene upanze ngene umeze mu byo naho uza nk'ishi komeye cyane gusurumba urateka umutekano yagushaho mu mitumba yose ico twita amakomite de protection de l'enfant mm. abo bita basepeye abo rero muzi kuri bafise ruhara rukomeye cyane ngo musaba batuza kuronka inyigisho zihambaye cyane kandi hesha aho zikora by'ukuri mm. urabona ko zifisa akamaro cyane gose ko kanatsindenga ibibazo biba mu kibano burya ababibona bwa mbere naho mu kibano sitwe amashira hamwe eh, intumbero leta yifise uko yagiye mu 2016 nivyo kombore ntivyakunze kubaja bisubiza ko yabifise kiringo c'imyaka ibiri mugabo ntivyakunze kuja birabasubirizwa mm. mugabo urumva ko nagahaze mugabo nabo nyene kuko abari abantu bafatwa mu kibano nk'imboneza hajya n'imboneza mm. urumva no mu bana hateza kubona imboneza ku kimwe mm. mumfashe mugashire mu kirundi niko kaza mm. kumvikana ini l'insertion forcée d'un enfant dans la rue toujours vuye à l'échec mm. bisigura ko kubasubiza mu muryango gusubiza umwana wa muryango cyane cyane abana baba bari mu ibarabara hariho intambuko tuteza kubahiriza hama mu kucisha kibazo ndashaka mpere ku migwi y'abana dusanga mu ibarabara dufise imigwi itatu y'abana bari mu ibarabara hariho bita ngo poroferi idantite n'abo bana bamaze gufata ibarabara nko muhira mm. barahirirwa bakaharara wiyumvira umwana amaze kumara imyaka itatu mu ibarabara ibiri itatu mu ibarabara ingaruka mbi murazumva siniba mm. nazisubiramo umwana amaze imyaka itatu mu ibarabara ahaba ahirirwa aharara niba abantu usanga ari umwana afite imyaka nk'ine itanu cyangwa afite itandatu yagiye afite itatu agakwiza itandatu ari hajye birafata umwanya kugira ngo ashobore kwitahura hanyuma ashobore guparticipa kugira ngo ashobore gusubira mu muryango mm. hanyuma hariho uwundi mugwi wa kabiri ni uwo mugwi w'abana birirwa mu ibarabara baraza bakirirwa mu ibarabara kubera imvo zitandukanye hama ku mugoroba bagataha iwabo abo nabo nyene birateye ubwoba kuko amaze umwaka wose ariko agira ivyo yirirwa mu ibarabara ataha muhira ku mugoroba umwaka ugira gatatu azoca agomba kuyobora abantu abo bose barafite ibikorwa bibageneye na cyane cyane novuga ko eh, wabyatsi none habuze iki mm. nta kibuze wanashaka abantu benshi bariko bakura kuri abo bana bamwe barabana usanga bakura kuri abo bana boroshe abo bataragira ibyo bataragira ibyo komere mu mutima no mu mm. mutwe kuko hari ingaruka nyinshi biroroshe kubasubiza mu miryango kubera nta barononekara mugabo bajya rero bubona bubona aho bagaruka mm. niba ryamaze kumara umwanya munini mwe barabana rero barase n'igituma cyatumye bava mu miryango iwabo nicyo cyo gukorera ko bamaze gukorera ko abo bana birakunda bogikorera ko gute nicyo rero nashaka gushira nk'akarorero nka bijya bigo bariko barashiraho ico bigo bashizeho cyo mu cankuzo ikintu cya mbere cyo gukorera ko nibihe bikorwa biriko birakogwa indani mu kigo kugira ngo bategure umwana ko azosubira mu muryango nturangenda kuraba amasantre nkajya amasantre de l'éducation de mineur mm. mu rumonge Eh, ingozi urabona ko hari ibikorwa ibikorwa bituma umwana bariko mutegura eh, bijanye mu kumutegura mu mutwe mm. mu kumutegura mu bumenyi mu kumutegura ingene azogenda kuba kubaho mu kibaro rero ivyo bitabaye n'ubundi hazoba hazoka marengo nico gituma ijeje nashaka gukorera ko ico yigo higiyeho nibihe bikorwa bikorakorerwa indani kuko mu mutekerera kandi agenda atwaye ugiye kuraba muri abo bana benshi nivyo ari abaje kubera ubure gito mugani pourcentage ntoya mm. mugana ugiye kuraba muri rusange baje kubera amikoro make mu muryango ugasanga ibintu bimeze nabi umugabo ugasanga ari mu ibarabara ikindi nashaka kuvuga ni ikintu bijyanye n'ujya mwanya aba mu ibarabara barakeneye utuntu dutuma gufatwa neza sinzi kuvuga ngo gufatwa neza kuba akompanyema yabo nyene mm. baba babikora bikora kugira ngo abo bana bashobore gusubira mu miryango iyo migambi yo mu makomine kubera batiyumvira abana bo mwibarabara canke basigaje ngo umunsi mukuru ngo wahariwe gushyigikirana mu makomine kubibaza ati twebwe mu komine iwacu ubunye tuzoraba kijanye n'ikibazo c'abana bari mwibarabara abana bava mu makomine iwacu turaje twoba kubafasha ibibazo byabafasha yego patrice namwe mu buhinga nyine mwize ni cyo kugira abo bana bave mu ibarabara burundu eh. kuko twigoro turahari mugabo ukabona umengo biguma bigaruka bigaruka bigaruka kugira ngo bave mu ibarabara burundu biragoye kuko hari ingero zibiri hari abagiyeyo bakongera bakagaruka ariko hari n'abandi bazayo ijya mbere kubera za ngorane navuga kare zigumaho mu gihugu abo bana naho uno munsi hoba ikintu cy'igitangaro ibisagara byose byo mu gihugu abana mu ndwi imwe bakaba bavuye mu ibarabara bakaba bashyitse aho umucankuzo ya miryango ibayeho nabi iracariyo mm. ica iguma ibyara ironka mu ibaraba ni ukuvuga rero ndashimira cyane abo bafashe umwuga wo gufasha abo bana bo mu ibarabara ndashimira cyane na leta ku buryo ishyira muri minisiteri ya solidarite no kuba bari barabyumvira ingene babikora urumva ubuzima abantu baba babayemwo imiryango yubatse nabi kuko bavuza amaruru mu miryango barera abana babo nabi si abakene hari n'abarara mu bubaro urumva ufite amahera uraza mu kabare ni ukuvuga yuko amahera ntuba wari uyabuze mm. ubuze deruha umwana wabyaye hanyuma abo bana b'imfubyi babura shinge na rugero babura imiryango ibaraba kubera imibano n'imigenderanire y'abantu numviriza iyo umubyeyi yapfuye afise abana batoye baravuga amajambo yo kuganduka ko bazorera abana bazoraba umupfakazi bazomurabira ibyiwe ntibagitongwe ntibagiye amatungo yiwe ariko ugasanga nyuma y'imyaka itatu umwana baramunyaze baramwangaje aho onye minisiteri ya solidarite yotegerejwe guca ifashanya na minisiteri y'ubutungane kugira ngo imfubyi ntizibandanye zinyagwa nk'uko byahitiye mu myaka mirongo irindwi mirongo umunani mirongo icyenda gushyika n'ubu unye ugasanga ba se wabo b'abana barabaye ibikoko ntibakiraba aho ndavuze ibindi aba bantu ubuzima babubuze bakaza mu bisagara urabona baje mu bisagara abakozi ngo baje kuba umuboyi baje kuba umuyaya baje abamotare baje abataxi vero umugabo ubuzima ingenaga agize akabyara akana mu kinama akavyara kandi ku mugoboka mu kanyosha akazara aterera hiyo ugasanga bwa bwana nta handi buzoja nabo bavuga ngo babuja wo kwimwibarabara bamujana he ko we yavukiye mu kinama mm. yavukiye mwibarabara urumva nta hano umujyana ni leta rero ikiraba icokorwa nk'iki cyo mu kandi aho baca batangura kubona ibindi hanyuma ikindi mu mibano n'imigenderanire y'abantu umwana aravuye mu ishuri hariya mu buterere yatanguye ishuri mugabo aramaze indwi zibiri adatonda ku ishuri ababyeyi batabizi aba bahuza aba bantu bose twese na patrice abo guheba ndishyiramo twese wowe urabona umwana mu ibarabara saa yine saa tatu ni amasaha abakuze bagiye gutarataza barondera ubuzi abatabufise ababufise babutonze ko bari bararondera umuntu wese yagiye kurondera mugabo urabona umwana ariko atembera mu ibarabara umwana w'imyaka itanu itandatu umunani icyenda cumi none uwo mwana n'uwande uwo mwana aba amujijwe niba abashefu do niba bakuru b'imitubu twese umubonye ukabaza uti mwana ni ibiki muhira ni hehe nyamara baramaze kwiga kubesha jewe hari ubu nigeze gushira mu modoka ngo ngira ndamutwari wawe narazungurutse igisagara na kimara yampereza urumva ntibikunda bamaze kwiga kubesha mm. uramuzanye ngo umutunge ngo umufashe ngo yige agiye akwibye yamaze kwiga kwiba mm. umwanya yamaze kwibarabara wewe ntabyuzi aba yamaze kwiga kubesha aba yamaze kwiga kwiba ngira ngo no kwica aba yamaze ingeso mbi ziba zamaze kumutaha mm. none ikibazo mwabaje muti igituma bagenda bagaruka bipfira hehe mm. iyi nyishu nyene yo mu cankuzo kuko si rya mbere mwene ibiganiro tubikora mm. twarabiporopoje aho mu cankuzo aba bateguriye sida hasi mugabo tube turiha igicapo ubundi nzoba mwarimu ariko kubera abarimu badukubita mwarimu wacu babivanamo bararondera icyo cyangwa abapadiri bapadiri ku iparuwasi baravutse izo icyo bita referanse dufi modere dufi nzubike umwana rero ntibagende bababaze indoto zabo mbega yagiye mu ibarabara ega ryo ni nk'agisida yagize ni agisida dore uraje barimuvanyemo za ndoto ziwe bakazimubaza hari aho aca avuga ati jewe ubu ni ukwiga kubarira ni ukwita mm. aramaze kumenya kubika amahera no kuyabyaza ayandi ya entrepreneur y'abantu bavuga mm. ibyo byose bagiye bakabiraba mbega hari n'uwutarota imyuga arota kwiruka akaba umuatlete mm. umunonotsi rurangira aho hantu hazoba hari ikibuga ku buryo umwana bazobona azi kwiruka mm. baze barabajyana mu mahiganwa mu gihugu amasezerano ya atletisme agira atangure muri uku mm. kwezi kw'icumi na rimwe tugira yego hariho aho ndabijejwe ngaha muri bujumbu mm. turabikora ibya bibuga zankino hari aho aba ari umwana arota kuba umukinnyi wa futuboro rurangiranwa za ndoto ziwe urumva n'izo muri ko mumuhatira ku mamashini kubarira nabo akeneye kwinjiza igitsindo ariko urabona ingene igitsindo muri ko kujana mu bitari ivyo eh. murondere ko indoto ziwe ariko ashaka kuzoba umusirikare ntwazanga bikomeye mushire mu ishuri rero mwereke ati urifuza kuzoba padiri yego inzira ni iyi murifuza kuzoba intwaza ngabo mu gipolisi mu gisirikare umusirikare mwiza ameze neza cyane yego ni umukobwa urifuza kuzoba umubikira yego urifuza kuzoba umurimyi umugwiza atunga hmm. arima ahanini amahegitari nka cumi nka mirongo ibiri hmm. yego aho hantu ndifuza ko umunsi nawuhabona ntusanga hariho ahantu ho kurima hanini hmm. amashuri twiga ko abize muri interina barazi yuko amasaha yo kwiga aheze hariho mm. amasaha yo gukina hariho amasaha yo kwiyigisha kujya muri biboroteke ugasoma hariho n'amasaha rero yo kurima kera ibyo bita mm. tepeya turavuga mm. kurima kurima shake karasi ikaba ifise umurima wayo mukajya mu mihari y'ingendanyiki umuhari wose ukaba ufise umurima ndi umwana si ukuvuga ngo aba ngo imyaka ngo ariko ariga afata ikaramu fatana n'iyisuka mhm. kuko ntawe agatakaye ntabwo katarondererwa ubuzima tuguma turondera hari aho uzasanga umwana yohimbagwa ari umurimyi akomeye none nk'uzosanga afite imyaka cumi n'itatu cumi n'ine ugasanga muri za ndoto navuga ntagisa n'ubugenda kuri ibyo byo gusubira kwiga mupima umunsi umwe ubashire hamwe twebwe ngahe mu ihegitari barima ku bihumbi amajana n'amajana atanu kandi abahungu barima bakora ku kazi gusa baratunze bava muri ibyo bagura amamoto n'amaporobosi wowe ihegitari arayitegereza hajya heza amajana atanu yashyire kuri konti ibihumbi amajana atanu mm. agaca yuhe guheza mu ndwi umwe ari none nk'uyu uri kumujyana mu bindi bitari mu ndoto ze donko nibagende rero muri icyo kigo cy'umucanguzo umwe wese nibahamagara patrice guheba ngo ndabafashe nzobafasha nibahamagara n'ubundi muhinga nzobafasha tumenye kuraba indoto z'abana mm. icya gatatu kugira ngo ntiba ko tudashobora ku ya miryango yubatse nabi babandi bavukira mu ibarabara urumva baguma bagaruka niburiye uburi hariho hamwe ubona bagira kantine sikorere uwo ni umugambi ngo n'icyubahiro umupfasoni n'umukuru w'igihugu arabigira mm. ariko uwo mugambi biragoye ko ushika mu mashuri yose mm. biragoye abana yaraye ubusa umurungutse mm. ku ishuri azoreka kujya mu ibarabara gusega kumandisiti gucora gusegerereza noneho bajyana na ba nyina babo bavuze ko bamaze gutwara gukura mu ibarabara harimo n'ababyeyi bakuze ba nyina babo urumva aho kandi ubu nyina wiwe aracafise n'imyaka yo kubyara n'ubundi kuki turabashinga ntahe turabapfasoni turabahuza twaratowe turi muri ibi n'ibindi ababa cdfc bavuga mu makomine kuki kuri ujya kandi hariho intara zikarirwa gusumba izindi mm. mugende murabe ngaha mwibarabara mm. murabe amabaraba aha mu gisagara ca bujumbura urumva ni nko kwisanganiro mm. niho bahurira niho bahurira ko ariho bahurira genda mukore je ndafise ikigo twegeranye hajya mu icari umunsi umwe naragiye kugerageza ndarondera uwuvi mu kike ndamubura yego ntarondera hariho amakomine hariho intara bigoye ko ukurayo usanga bari kubazerera aho mm. raba rero aho hantu ayo makomine ubwo burere buvamo abo bana benshi bo mwibarabara n'abo babyeyi leta icyashira ibikenewe bicunga kugira ngo abo bana ntibarinde kuza mu buyenzi bavuye mu buterere mm. babarabire hariya intwaro ya hariya ibyiteho mm. cungira aho nyine cunga ku ibarabara kubera ko imbere bashyiraho abakora ibibarabara mu ntwaro jenda mu jenama akomera eh. mu kazi ico kibazo abajya abantu bajejwe kwibarabara mu kwezi kw'icenda harageze uno musi batanga itariki 18 mugabo twamaze kubona abana baguma mu ibarabara sivyo mm. uno musi ntaheze ukwezi mm. abana baratanga e amashuri genda murabe ko atari abana saa tatu saa yine ajya amasaha wibaza ko icigwa kiremvye nawe yamaze kugicimba yakivuye mm. none wumva kwa gufashanya kw'intwaro nico nagomba mpereze mm. ko cofasha gufashanywa kw'abigisha barezi gufashanya kw'abavyeyi abo bantu batowe ntibabikore twebwe abavyeyi twese dufise akaranga n'umuco w'abavyeyi tubikore umwana ari mw'ibarabara fume ujya kara umupolisi uti rawujya mm. mwana bamufashe hakiri kare atararengera kuko ngo inkoko iraye mu ishyamba bucacitse inkwara ego murakoze aha niho tugarukije kino kiganiro inkingira shimiye mwebwe mwese mwagikurikiye nshimiye n'abatumire bacu aribo Ferdinand Simbaruhije ajejwe kumenyesha amakuru mu ihuriro ry'amashyirahamwe yitaho agateka k'abana fenadebe mwakoze kwitaba ubutumire eh, mwakoze cyane rwose kudutumira kandi ejo nimwadutumira tuzobwitaba mwakoze kudutumira ngira ngo iyi ni intererano duhaye ngo n'imiryango murakoze ego mwakoze dushimira kandi na innocent yari mu buhinga bw'ibyuma naho ubutaha nkingira nkingira dukingire nkingira ikiganiro kiba yagira ku bijyanye n'agateka k'abana dukingire